الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد tukiendelea na sharh ya kitabu Taadhimu Salah tuangalia mlango mwingine Sheikh ameweka Umar al-Masajid wanaojenga al-masajid kujenga masajid misikiti uh, inajulikana kwamba kujenga msikiti ni fadhila kubwa sana yani yakfi al-masajid sharafan wa fadla annaha buyutullah azza wa jalla inatosheleza kwamba misikiti fadhila kubwa ya msikiti ni kwamba ni nyumba ya Allah adhafaha Rabb azza wa jal ila nafsihi tashrifan laha Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka na amelinganisha msikiti na jina yake pamoja akasema wa annal masajid lillah hakika misikiti ni ya Allah fala tad'u ma'allahi ahada usiabudu uh, pasi na Allah wengine yani umwabudu Allah peke yake uh, وتعليقة وتعليقة لقدرها وبيانا لعظيم مكانتها يعني inaonyesha تعليقة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 Hii yote inaingia ndani maana ya msikiti, adabu za msikiti, mambo yote ambayo yanafaa kufanyika msikitini. Farafuha yatanawalu tashyiduha. Raf'ul masajid, kuinua misikiti ni maana mbili, maanawi wa hisi. Maanawi kuna kujenga mtu anunue ardhi adonate ardhi ajenge msikiti hii inaonyesha kwamba yani Allah anaonyesha kwamba yeye anapenda nyumba za Allah na Allah akamfadhilisha kwa wengine ili ajenge huo msikiti kwa hivyo kujenga msikiti ni jambo muhimu sana na pia mwenye ambaye ako na msikiti yeye ndiye anashughulika na usafi wake na, anasa, na anaangalia heshima ya msikiti pia inaingia rafu kuinua msikiti yani hiyo yote na pia mwenye ambaye anaingia ndani anaswali anafunga anafanyia ibada ndani ya msikiti pia hiyo ni kuinua kadri ya msikiti kwa sababu msikiti haijajengwa e, ikae tu bali hii msikiti imejengwa yani ikue yani kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kitu muhimu ambayo Sheikh hajataja hapa lakini muhimu tutaje ni kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam alipoingia Madina kitu cha kwanza alifanya ni kujenga msikiti, Masjidun Nabawi. Alipojenga msikiti, masahaba na yakapia akajengea wake zake nyumba karibu na msikiti. Na hii maulama wanasema ni fadhila ya kukua jirani wa msikiti. Pia ni vizuri mtu akitafuta nyumba, akitafuta area ya kuishi, aishi karibu na msikiti. Na pia aya ambayo tumeisoma pia hii pati inasema yusabbihu lahu fiha bilghudubi wal asal, wanamsabihi Allah usiku na mchana, jua ikizama na ikichomoka. Ay anna quluban muallaqa bilmasajid yani nyoyo za hao watu yani zimeshikana na msikiti, hawatoki msikitini kila wakati utawapata msikitini. Arafu libuyuti llahi haqqaha wa makanataha, wanajua kwamba nyumba za Allah ziko na haki zake na mahali yake. Warau ma yambaghi an yukamu bihi tijahaha wanajua nini inafaa kufanyika na Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama ya'muru masajid Allah wale ambao wanajenga wanainua misikiti ya Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin yani wafiha bayan amarat al-haqiqiyya li buyutillah hii inaonyesha kujenga maana ya kuinua msikiti maana yake ni nini? Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya annahu yajma'aha tahqiq amrayn jalilain. Hii aya inaonyesha mambo mawili muhimu na makubwa walqiyam bimatlabain al'azimain na kuchukua mambo mawili makubwa sana. Mambo gani? Kwanza salahul aqida, kujenga msikiti iko na mambo mawili muhimu. Salahul aqida akida yako, itikadi yako ikuwe safi, kwamba unajua ambaye anafaa kuabudiwa kwa haki ni Allah, wa husnil amal, kisha kutenda maneno mema. Ama salahu aqida, aqida mzuri imetajwa na man amana billahi wal yawmil akhir, ambaye amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wal yawmil akhir. Kwa hivyo fal aqaid al fasida, aqida mbaya, wal madhahib al batila, na madhehebu ambayo ni potovu na fikra munharifa, fikra ambazo potovu pia. Laisa ahluha min umar albuyut lillah, sio katika watu ambao wanainua na wanajenga nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in hadaru waqamu fi sufuf wasallu ma'a musalli, hata wakisimama waswali pamoja na Waislamu, hata bal wakijenga msikiti hawatahesabiwa pamoja na wale ambao wanainua misikiti. fa inal asas alladhi tubna alayhi al العمارة حقيقية لبيوت الله تبارك وتعالى صحة آه، صحة المعتقد وسلامة الإيمان من آمن بالله يعني إلا كتو مهم ومبين الجنغة كجنغة مسكتي لإتكاد سافي نا كفاتلزا نمان بوميما كيف من آمن بالله مبين موامين الله ربا خالقا رازقا متفضلا وفيها Kumwamini Allah inaingia mambo matatu: kuamini Allah ndiye ameumba, yeye ndiye akona ufalme na yeye ndiye ana ufalme wa kila kitu. Na alafu pia ujue kwamba kama yeye ndiye ameumba, yeye ndiye anafaa kuabudiwa. Ile ya kwanza inaitwa tauhidur rububia, hii ya pili inaitwa uluhia ama ibada. Alafu tauhidul asma was sifat. Na Allah akona majina mazuri na sifa mzuri, tukimwabudu tunatumia majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndiyo maana ya salah al-aqida. Na min umur shekha anasema yani katika umur yani ambao ni mbaya sana utapata ni kwamba yani musif ambayo ina, inauma zaidi na ni kabair na ni katika madhambi kubwa kubwa yani na inaweza kutoa katika Uislamu pia katika shirk an yujad fi ba'd al-masajid man, man yalja ila ghairi Allah unapata watu wana, wanaenda kwa misikiti wanaelekea pasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wayadu ghairi Allah wanaabudu pasi Allah wanaabudu makaburi wanaabudu vitu vingine bal سمع بعضهم عياذ بالله تعالى وهو يقول في سجوده وهو في بيت الله مدد ya fulan utashangaa mwingine amesikikana akisema katika sala madad ya fulan tupatie nguvu tuongezee yani madad ni kuongeza kuongeza tuongezee ewe fulani kama watu fulani wanavyosema warubama rafa yadihi yaduhu mukhatib ar-rasul sallallahu alayhi wasallam au ahad awliya aina haqiqatu al-iman shekha anauliza tupata mwingine anaomba mtume ya, ya rasulullah tupatie kitu fulani ya wali fulani mtu mwema tupatie kitu fulani je hiyo ni ndio hakika ya iman la hiyo sio hakika ya iman hakika ya iman ni wewe muabudu na umuombe Allah peke yake wa aina sihhatu almu'taqad iko wapi itikadi mzuri alladhi yubna alayhi dinullah hii itikadi mzuri ya kumwabudu Allah ndio imejenga ndio asas ndio foundation ya dini bila hiyo dini yako imebomoka uh, dini la tabaraka taala na Allah subhanahu wa ta'ala anasema anamwambia mtume wake walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik yani alipatiwa wahi yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuwa kabla yake la in ashrakta la yahbatanna amaluk ukifanya shirk amali yako yote inabomoka wala takunanna min alkhasirin na utakuwa pamoja na khasirika hii nun kuna nun yani inaitwa nu, ya taukid yani ya kuweka mkazo ambao mkazo mzito wala takunanna yani ni taukidu thaqila na Allah anaendelea akisema بل الله fa'bud wakun min ashakirin, bali ni Allah peke yake mwabudu na ukuwe pamoja na wanao shukuru. Na pia Allah anasema wa anna almasajida lillah, ay anna almasajida allati hiya a'zam mahalu alibada mabniyatun ala alikhlas lillah, yani kwamba misikiti ambayo ni mahali kubwa Allah anaabudiwa inajengwa na ikhlas. Ikhlas ni kufanya vitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ikhlas kubwa ni tauhid kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wal khudu' li li'azamatihi na kunyenyekea kwa utukufu wa Allah wastikanati li'izzatihi fala tad'u ma Allah ahada e, usiabudu pasi na Allah usiabudu mwingine ambaye si Allah subhanahu wa ta'ala fa aina hadha adh-dha'i at-ta'iha al-munharif alladhi يعمد إلى بيوت الله تبارك وتعالى ويسجد في بيت الله ثم يدعو غير الله أكوابي هو ambaye amepotea ambaye ako na itikadi mbaya, ambaye anaingia msikitini badili ajue kwamba ako kwa nyumba ya Allah, anaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ama anaomba msaada mtu fulani, badili amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuomba maiti, kuomba mtu fulani, kumuomba mtume, hiyo yote ni akida mbaya. Ukiingia msikitini, Allah amesema msikiti ni yake, fala tad'u ma'a Allahi ahada, usiombe mwingine, omba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama ya pili salahul amal. Kwa hiyo aya imetajwa aqamu sala, wakasimamisha swala, ay alwajibu mustahabba bilqiyam bidhahir minha wal batin, wa ata zaka, akasimamisha swala, akatoa zaka ambayo inafaa, wala yakhsha illa Allah, yani yeye kuogopa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaelekeza ibada zake zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ambaye anainua misikiti na anajenga misikiti man amana billah, amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni itikadi tauhid. Kisha akafatiliza na mani, ma, ma, amali mzuri ambayo ni kusimamisha sala na kutoa zaka na wahiya uh, eh, ahabu albiqa ila Allah, na misikiti ni mahali Allah anapenda sana. Kuna hadith katika Sahih Muslim, Allah anasema ahabu bilad ila Allah almasajiduha, ile mahali Allah anapenda ni msikiti wa abghadhu albilad ila Allah aswaquha, na ile mahali Allah anachukia sana ni soko. Misikiti Allah anatajwa jina yake, watu wanaabudu Allah. Ama sokoni inamaanisha kwamba kwa soko kuna mambo mingi inaingia ndani yake. Kuna muamalat muharrama, kuna biashara za haramu, kuna ghish, kuna kutukanana, kuna kukasirikiana. Yani bia environment ama mazingira ambayo kwa sokoni sio mazingira mazuri. Lakini mazingara ya msikiti ni mazingara ambayo yametulia na watu wanafanya ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala alituumba sote tumwabudu yeye peke yake na yani almasjid makan mubarak, msikiti ni mahali imebarikiwa, wa buq'atun uh, fadila habiba ila Allah, na ni maka, mahali ambayo inapendwa, Allah ameichagua na anaipenda sana. yambaghi ala kulli man akramahu Allah bi an kana min ahli almasajid wa min ahli as fi buyutillah yani na kila mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkirima akakuwa ni mtu watu katika msikiti anaswali yani wa mimman yujibu nida Allah na pia katika wale ambao wanaitikia mwito wa Allah wadaiyan uh, eh, lillah an yura'i albuyut fi illa adabiha kwa hivyo akimbilia na ilingania watu na alingania nafsi yake kuangalia adabu za msikiti وأن يعرف ما yambaghi an yatahalla bihi tijaha hadhihi albiqaa alfadhila, na pia mtu ajue kwamba ni nini anafaa kufanya mahala hapa ambapo Allah amepafadhilisha na akapabariki. wa amakin alhabiba ila Allah liyakuna min amariha haqqan wa sidqa wallahu wahdahu almuwaffiq la sharika lah. Hivi ukifanya mambo yote ni utakuwa mwenye kujenga na kuinua misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kujenga sio tu kujenga, kununua ardhi, kujenga msikiti nini ina, ina, bal moja haiwezi kutosheleza. Moja inaweza hii ya kujenga peke yake haitoshelezi peke yake, bali nato, ukijenga na ukafanya mambo mema unapata ajira mara mbili. Kwa hivyo kila mtu ajibidiishe, na Allah ndiye anawafikisha kila mtu katika kililoheri na hakuna mwingine. نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته